dormado CAI sano. Dum la lasta iaroi, medicinae esploroi pri la influo de la dormado e la homa sano crescis en exterordinara maniero. Oni venas alla concludo che sana dormado, nec troa, nec mal troa, estas essenze grava por la bona funcciado de la cerbo cae coro. Cetivi conceptoi conducas al multae demandoi. Sciencistoi foie mirigas nin per siae scivolemo cae esplor lertezzo. Anto ne longa tempo, studajo resultigis da concludon che la peso de la litcovrajoi influas la qualiton de la dormo, cae povas consistigi ne medicamentan intervenon por faciligo de problemoe kiel sen dormezzo cae anxio. Dudec ses ge pacientoi estis examinitai relate alla quanto da diversae substansoi en la salivo, relate alla peso de siei litcovrajoi. Oni trovis che tiui quiui surhavis pesain litcovrajoin en havis ancao pli grandan quanton da melatonino en la salivo. La esploro montris differenzoin relate al lit covrajoi pesantai dec du procentoin el la corpa peso compare con lit covrajoi pesantai du como quar procentoin. La pli pesa i lit covrajoi causes productadon de melatonino en la salivo ie 30 procentoi. Oni ne rimarkis la samon relate al aliae substansoi. Malgrau tio, la dauro de dum nocta dormado ne changigis en signifo plena maniero, char tivi personoi facte ne suferis pro sendormezzo. Melatonino esas hormono productata de la pineala glando en la cerbo. Gia cefa funccio estas reguligi la diurnan ritman funcciadon de nia corpo. Productado de melatonino ocasas precipe e la fino de ciu tago, ciam iam ne ocasas multai lumai stimuloi cae la metabolo estas malpli intensa. Gido faciligas la dormadon. Protio, oni recomendas che fine de la tago cae dum la comenzo de vespero oni evitu troan lumon, sonoin cae aromoin, favore al pli riposiga cae effica dormado. Dum maliuna agio, la productado de melatonino normale malpliigas, cio causas che in tiu vivo faso oni dormas dum malpli da tempo. Novae medicina estudoi montris che maliunae homoi kiwi dormas dum po sep horoi en ciu nocto, havas considerinde malpli da cronicae malsanoi, ol tiui kiwi dormas nur quin horoin au malpli ol tio. Malsanoi kiel diabeto, cancero, cor malsanoi, cerbae vascul malsanoi, pulmae, renae cae hepatae malsanoi, artritoi, cae cerbae degener malsanoi, estis pli oftai inter tiui quiui ne successis dormi dum suffice da tempo en ciu nocto. Curiose che anca troa dormado pli ol po hoc horoi en ciu nocto ancao montrigis malfavora alla cerba san stato.